Noi vrem pe Domnul, o Maică Sfântă, din ceruri blândă să privești. Spre fiii tăi ce dornic îți cântă, ca ruga lor să o împlinești. O Maică îndurare, ascultă al nostru dor. Noi vrem pe Domnul că cel ni tată, noi vrem pe Domnul stăpânitor, noi vrem pe Domnul că cel ni tată, noi vrem pe Domnul stăpânitor.